Bueno, ba, ba gizun bezala, batzo lehonen lehenengo mailara igotzeko ba, lehiak eta izan zuten mutilak. <coughs> e, estadiotan e, lehenengoak e, iritsi ginen ara, puntuetan lehenengoak iritsi ginen ara, baina bueno, alare lehiak eta oso estu izango zela ba, beste entalen e, eh, puntuak horrela horrela esaten zuten eta horrela izan zen. Egia da, e, pentsatzen genuen ba, azkenean le, lehenengo maiara igotzeko ba, e, lehiak eta hori lehiak hori ba, iru talen artean izan guztela, baina bueno, e, goizaren erdian ba, talde asko egon ziren e, oso ostu estu eh adibidez zakite goizaren erdian adibidez ba, lehenengoa eta zigarrenen, zigarren taleren artean mm, iru puntu, lau puntu zeuden eh, eh, distan, distantzia horretan. Eta, bueno, harritu ginen pixka, zati, bueno, gure, gure porran ba, ba hori eh, ez genuen espero. Baina egia da ere, ba, azkeneko hiru laurren horietan edo azkeneko lehiaketaren azkeneko laurren horretan e, gure mutiak oso oso oso ondo aritu ziren e, lana bikaina egin zuten e, inork ezun ezun e, egin e, ez zuten kaleri baizik eta hobetu zituzten beraien emaitzak edo espero ziren emaitzak e, gero bialiko dizut berria e, banan banan beraien e, postuekin baina baina e, e, e, goiz bikain izan zuten e, erreloak e, ospatu baino lehenago hamaika puntu zituzten bueno, e, bigarrenen bigarrenekin ba, ba maika puntu zeuden e, bueno, bentaja horretan eta releboak behin, behintzat egin, egin ginitun ba, pixkat lasai, ez? E, azkenean lan egin ez egon, lekukoa helmu gara letxi bat zen, eta gitxo eta horrela egin zuten, eta goiza bukatzeakoan ba, gure mutiek egun damar punto lortu zituzten. E, Portugalete izan zen bigarrena eta Portugalete ere lehenengo mailarra egoko da, egun puntuekin, eta irugarren puntu, irugarren postuan badajoz egun dabi komabos puntokin. Oso bitxia da, eta oso, <laughs> bueno, e, oso arraroa da, talde batek egun puntu baino le, eh, gehiagokin ez lehenengo mailara ez igotzea. Osa, eta horrek esaten du, hori bertan, Espainiako atletismoko maila nola, nola dagoen, ez? Baina, bueno, guk e, bura lortu dugu, esan dizuan bezala oso pozio gade, lehen urtean esan izun, lehen gunen esan esan horren dela urte bat, horren dela maik bete bi taldek baina eskina eta mutiena e, beraien maia galdu zuten, eta horten baneskak, e, bueno, e, tituloako lehiaketara jongo dira, gure mutiak berriz ere lehen maiara igo dira, horrelakoa da kirola eta egia esan gure aurtengo aurtengo bueno, gure aurtengo ba eh temporaldia ba ba bikain izan, xa bikain izan da, eskizien dugu zerroia baskatu. Baina bueno, honek ere berat beratzean bere lana duka, errobiaren e, garrantzia hor ere dago e, kanpoko jendea e, ere asko asko grabatzen dugu azkenean e, naiz eta maila galdu, izana osea lehen gurdean maila galdu genuen eta ezen, ezen inor jun mundu guztia zen bai etxekoak eta bai kanpokoak eta bai neskak eta bai mutiak e, bueno e, esan zuten guazen ba, ba, bueno, ba, demostratzera ba, ba, bai neskak horreko horrezko maiakoak dira eta bai mutia lehenko maiakoak eta bueno, lortu dute eta bueno, klubetikan ere ba, ba, zorionak eman bitan lehi eta bueno,